emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara ez! gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur baionara begira jarriko gara gogorarazi nahiko genukelako, eh? gaur danik eta igande bitarte, baionan eh, etiopikoak festivalaren zazpigarren edizioa ospatuko dela. Ezkandrei elkarteak antolatzen duen itzordu bat onakoa, eta berezia bada eh, kultur itzorduak proposatzetik aratago baionako biziarekin uztartuz baitzordu ezberdinak proposatzen baitezkigute Baionako ostatu liburutegi okindegi edo baratze ezberdinetan bada izanen dira proposamen ezberdinak Eta dagoeneko itzordu zonbaitzu proposatuak bazaizkizue ere gaur arratsan eginen da festivalaren estrenaldia. Arratxeko edo arratsaldeko zazpiak eta laurdenetan Euskal Museoan nain zuzen. Etiopikoen gauarekin segituko dute gaueko behatzietan kontzertu bat eskeniz leku berean. Baiulen asiari Etiopikoak festivalaren antolatzaietariko batekin mintzatu da intzaharri eta lankidea eta festivalaren festivalunen berezitasunez eta aurtengo edizioaz ere mintzatu zaiko entzungo ditugu bere adierazpenak. Hori zen eta hori da gure gure pixka bat geopoetikoa hori eh, garatzea. Egan baita eh, gure hilia, baiona, erabiltzea, e, pixka bat kultura edo ikitaldi horiak era maitzea, ara, ez, nun ez diren, baita ez bada eh, normalki egiten, eta beraz, egia da hiria uh, eh, piskat piztarazten duela etiopiko hoietan. Ara. Eta baina eh, etiopiko hoietan, baina baita ere uh, urtean zehaz eta pentsaketak dira hori eta egan bezala, beti lan egiten duen, txatzen gira asmatzea, zer izaiten elden berri, hiri guk maite dugun hiri horretan behar. Bai. Hmm itzordu, bizpairu itzordu aipatzeagatik zer azpimarratuko zinuke naizta zaila den egitaragoa biziki izabala baita? Zigarri zaila da, bai, sobera aberatsa baita egitaragoa. Eh? eh? Egia erran goizetik, eh, ez dakit batzutan sortietan eh, goiti, eh, kasi gau erdi arte, pasen ira gauzak, horaz mintzaldiak, erakusketak, eh, konzertuak, uh, eh, performantziak eh, hori uh, dena, beraz, zigarri zaila da, gauza batan hautatzea, baina eh, erraiten daiteke, pixka bat lehen egunetan Euskal Herriaren ahremanak atzerriarekin garatzen ditugula, pixka bat, beraz, bai, uh, aspe araneko uh, Uh, artista batzuekin, uh, Alain Larrivet adibidez, eta Euskal Herriko batzuekin, ezagutzen dugu Jean-Christian Hegoien, uh, Bonbeniata Xerri, beste hainitz. Eh, eta eh, ondoko egunean, uraz atzeria, pixka bat urgunago Afrikarekin. Uh, eh, Izi untsa, gure adiskin, adiskide min bat, zinez, krizogon diangoaia heldu zauku. eta baita ere, Mark Aleksandr oho, bam, uh, oho bambe kamerunetik, slam, slam, uh, Ehm, beraz, Afrikarekin ahemanak, mundu osoa, eh, hori da e, eh, Eduard Gilizanen eh, filosofiak, geoilizazioa, guk pixka bat ahobol bat bezala gure sustraiak sendoki hemen ukanez nola gure e, enboga garatzen eta ostoak edatzen alditugun munduan aheman horiek ukaiteko. E, eta gero pixka bat gehiago zentratzen gira gehiago eskualer iruntz, uh, adibidez uh, uh, kantuekin edo hemengo zinez artista trebe batzuekin eta baita ere uh, beraz ostiralean pixka bat gure etiopikoen espiritu horrekin berriz bat egiten dugu uh, gaualdian uh, sustut, uh, zenta hor, bat dira, uh, bon, ez dira aurten apartamenduetan egiten kontzertuak, konzertuak, baina uh, beste gune batzuetan, baina uh, publikoa eramana izan den da leku batetik bestera, eta hor, izan dira, sorpresa hainitz, bai lekuetan eta bai bidean, heldu bai zaizkigu bordaletik PC euh, parti kolektif uh, oiak gazte izgarri euh, adiskideak dira uh, uzesteko festivaletik pixka bat ateratu eta haiek garatzen dute aktivitate bat uh, bordalen eta dinarazten ditugu euh, gurekin zinez placer bat da. Uh, biaramunean adibidez larun batean, er, nahi dut larun bat baionako merkatuan, normalki haiko dira CCPC, horrekin, uh, CCPC, beraz, eran komando uh, kadi du parti kolektif. Beraz, hor, uh, ez dut, uh, sobera esplikatuko, uh, hobeda egitea, eh, euh, edo erosketen euh, egitera amerkatura eta, ala, hola, deshobitzea hori uh, karrika baten uh, sokoan. Eta erraiten nuen eh, eskualegia uh, eh, ara, zinez haste buruan uh, eh, importanta zela, zenta garatzen dugu um, hegoaldearekin hegualde, Aheman hori, ba egin uh, pastorala, beraz, barakaldon, gerezien denbora pastorala. Eta hortik uh, ahemanak atxiki ditugu, zenbat gara elkartearekin, beraz, Bilboko kafean kafe Gabriel Aresti zentroa. Eh, eta uh, tximini elkartarekin. Uh, eh, beraz, haiekin ahemanak atxiki eta egun hori antolatu dugu, izanen da jupe ordorika uh, baionako antzokial emengo uh, lajosa salbaiak irukutea. Eta biara amunean berriz keinu bat eginen dakogu, azken keinu bat berba pastoralari, hor kantariak bilduko baitugu berriz uh, ebe, gure kantuen emaiteko, eta musikariek uh, bidaia taldeak egia erran eh, hor uh, ere gure pastoral taldean, beratz Michel Duko, Caroline Phillips. Haien taldea uh, eramanen dute Tarnosera, uh, Mathieu Rambourg eta Fred Forrekin, eta beratz haien uh, Uh, munduko, uh, nola egan hori uh, bat dira gauza handan bat egin eta egiten dituzte. Baiulen hasiariren adierazpenekin geratzen gara eta bidaia taldea aipatu duela esango dugu e, igandean bada atxaldeko lauetatik goiti iraganen den etiopikoen arratsalaren baitan entzuna izango duzuela. Eta bukatzeko, itzorduz itzordu zerretan nun ikusi eta entzuna al izango duzen jakiteko webgune ontara jotzea gomendatzen dizueku webikoitzero aldiz puntu etiopik puntu Zorien alaitasunean Kultur alea. Bai, hori beti, hau ez da bakarrik, eh, ez da zoinik zinemaldi bat eh, filmak ikusteko. Zer gure, gure helburua izan behar dela baita, ba, pizkat eh, hausnarketara eraman, e, ez da baidak e, baita gure publikoaren artean, hauten gure gure gai e, pizkat, bueno, berezia edo protagonista da oroimen historikoa, eta horrela pizkat erre, dugu gure kartelean, gure kartel ofizialean. Eta oroimen historikoa diboruz, bazen zenbait izango ditugu aurten, e, bueno, adibidez, e, gerra zibila, eren ostean ba, zer gertatu zen Euskal Herrian e, ikus da izango dugu, zenbait dokumentaletan, eta eman askotan ba, jendeak aurkituko du e, ba hori, ba, solazaldiak eta adituak e, entzuteko aukera, eta izango dute haiek baita aukera itxegiteko eta eta parte hartzeko, no? ez, da, ez da festival pasibo bat, edo ez dugu izan nahi. Ba, Josemi Beltran, Donostiako giza eskubideen zinemaldiko zuzendariaren erranak entzun dituzue, gogorarazi nahiko genukelako Donostian amairugarren giza eskubideen zinemaldiak aurrera segitzen duela. E, ala bada, ostira albitarte, hainbat filme eta paraleloki antolatuak diren itzorduak ere aurkituko dituzue Donostian. Eta horietako bat, ostira ba, emanaldi bat izanen da. Berta Gaztelumendik zuzendu duen Negar Franco egingo zuen aitak dokumentala ikusial izango baitugu ostiraruntan atxaldeko lauterdietan Victoria Eugenia Antzokian. Nire kasu mehintzat ez duela asko egitzein nahi izan, ez izenik, ez kasu ikazaldu nahi izan, eta horren aria ba, gutxi. Ez, pixkat, ba, gozia tolako kontuk bai, baino euskera debeka dutaz. Eola, olako gozak, orokorrak entzuteianak, baino gauza zehatzak oso gutxi. Nuen gerrako kontukin. Ah, ez, oin arte, eh? Batez. Hor ne hon dia, hon txindeu. dia, gara hartan ze gertatu zen gaur egungo bia ulertzeko eta aurre egiteko ere nik ustetera bat beharrezkoa dela. Ezinbestekoa da. Azken finen, e, herri izaera orduan osatu zen. Puskatu zen berriz eta berriz osatu da. Dokumenta luntan, Berta Gaztelumendik Gerra Zibilaren ondoren bizikidetza berrera ikitzaren gaiari lotuz Gipuzkoako herri txiki bateko lekukotasuna du biltzen. Naizu zen, narrazioa gertakizun haiek bizi izan zituztenek lehen pertsonan egindako kontakizunen bitartez egiten da baita herriko gazteek haiei egindako elkarrizketen bidez ere. Hala bada, Berta Gaztelumendik zuzendu duen dokumentala gogoan hartu ostiralontan ikusi izango duzuela Victoria Eugenia Antzokian atxaldeko lauterdietan. Arileak gaur gauza asko konponduko dituzkela ustatu gizarte bezala aurrera iteko. Ekin behar dugu ze gertatu zen, zein izan zian, zer egin zuten, gure historia osatu, pakeak egin, norbea bere buruakin eta inguruakin, eta aurrera iteko, etorkizun bat ere KULTUR ALEA ba Donostiako giza eskubideen zinemaldialde batera utzi eta euskal musikakintzatik datorkigun berri batekin segituko dugu orain eta anariren azken lanarekin geratuko gara hain zuzen. Zure aurrekari penalak izenburupeko diska baitu plazaratuko hemendik gutxira anarik. Eta hemendik gutxira dendetara iritsiko bada jakizue bide huts zigiloaren bitartez aurre salmenta ere plantan jarri dela gaur berean. Hala, ba, anarik bere azken lanaren aurkezpenari ekingo dio eta bere bira ere abiatu Bilbon izango baitu lehenengo itzordua maiatzaren ogoita batean hain zuzen. Bapado.eus webguneak jakitera edo ezagutzera manduenez anariren aurrerapen singela ba, kantu bera entzungo dugu bere Idatzita dara matza. Hasta me más ramascas geukera ikitako ametxen eraizten hartuak desertzio desertuak larri alditako deie denak banan bana zure aurrekari penala zeru gorri Espernego Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Gure aldetik, besterik ez nahi duzun arte. Aio. Are you blind? Blind to me, trying to be kind. Volunteering for your five and nine. Waiting for one precious sign. The flicker of a smile. should try it just once in a while. Maybe it's not quite your style. Simply too easy to do. Might not see it through. See it through. Break. heart is choosing to follow. So you choke back the tears and you swallow. Men who have ruined your life, you consume them with minimal strife. Now you have got indigestion. The antacid cause is a question. place to fall don't understand the delay. You're asking for friendly advice and remaining in permanent crisis. Affection is yours if you ask. First, you must take off your mask. When your back's turned, I've decided I'll throw it away just like I did.